Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. October 6, 1979 Isinagawa ang kauna-unahang papal trip ni Pope John Paul II sa Estados Unidos. Siya rin ang unang Santo Papa na nakatuntong sa White House na opisyal na tirahan ng Pangulo ng Amerika. Nakipagpulong ang Santo Papa kay US President Jimmy Carter kasabay ng pagbisita sa mga katolikong naninirahan sa nasabing bansa. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.